Sura 102. At-takathur. Nadmetanje. Mek. Osam ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog zaukuplja vas nastojanje da što i imućniji budete. Sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako. Saznaćete svakako. I još jednom. Ne valja tako. Saznaćete sigurno. Ne valja tako, neka znate pouzdano. La al ćete vidjeti jasno. I još jedno, doista ćete ga vidjeti očigledno. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani, sigurno.